Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa wasallam. Tumefika katika baiti inayosema wal mustahilu dhiddu kulli wajibin fahfaz li 50 bi hukmin wajibi. Na yale ambayo kwamba ni mustahil haifai kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu na kwa mitume ni kinyume ya kila yale ambayo kwamba ni wajibu kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu na kwa mitume. Kwa hiyo fahfaz li 50 bi hukmin wajibi. Hifadhi hizi ni mambo 50 na ni lazima uyahifadhi gani hayo mambo 50 tumesema kwamba sifa za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba ni lazima uzitakidi ni ishirini kwamba Mwenyezi Mungu asifat alwajiba fi haqqi Allah Ta'ala ni ishirini sifa ambazo kwamba ni lazima uzitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ni ishirini na asifat almustahila fi haqqi Allah ni ishirini kinyume chake kwa hiyo zote zitakuwa ni ngapi 40 kisha asifa aljaiza fi haqi llahi ta'ala ni moja na na kwa mitume sifa ambazo kwamba lazima uzitakidi ni nne alwajib fi haqi rusul na almustahil fi haqi rusul ni nne nane na aljaiz fi haqi rusul ni moja tisa hizi na 41 zile ni 50 ndio akakwambia fahfadh li 50 bihukmi wajib hifadhi hizi hukumu 50 kwa hukmu ya lazima sifa hamsini nazo nzipi hizi mustahil kwa hiyo tusisahau na kama hatujataja tutataja sifa ziko aina tatu alwajiba hizi ni lazima ziwe zipo ma la yutasawaru fi laqli adamuhu haiwezi kuja kiakilini kwamba zaweza kukosekana kuna sifat alwajiba kuna na sifat ambazo kwamba ni almustahila ma la yutasawaru fil aqli wujuduhu, haiwezekani katika akili mtu kuja kwamba zaweze kupatikana. Kisha kuna nasifa ambazo kwamba ni jaiza, ma yutasawaru fil aqli adamuhu wa wujuduhu, yafaa kwamba ziko sifa kama hizi na yafaa kwamba haziko sifa kama hizi. Sifa ambazo kwamba ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni 20. Sifa ambazo kwamba ni mustahili ni kinyume za hizi 20 ni 20 zingine. Sifa ambazo kwamba ni jaiz kwa Mwenyezi Mungu ni moja sifa ambazo kwamba ni wajib kwa mitume ni nne na mustahil ni kinyume za hizi nne nne nyingine na jaiz kwa mitume ni moja hizo ndo zote kijumla kwa tafsil tumesema fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun zile baiti zilizotangulia Mwenyezi Mungu ana sifa ya alwujud kinyume chake ni aladam kuto kuwepo Mwenyezi Mungu ana sifa ya qidam kinyume chake nini alhuduth kuzuka Mwenyezi Mungu ana sifa ya albaqa mwenye kubaki kinyume chake nini alfana kutoweka ama kukosekana Mwenyezi Mungu ana sifa mukhalafatun lilhawadith kutofautiana na kila kilichozuka yani kila kiumbe Mwenyezi Mungu hafanani nacho e, sifa ambayo kwamba ni mustahila kinyume chake ambayo kwamba ni kufanana na viumbe Mwenyezi Mungu hafai kufanana na kiumbe chochote laysa kamithlihi shay tumesema Mwenyezi Mungu yojitosheleza kujisimamia mwenyewe na kujipatisha yani la Mwenyezi Mungu hafai kuwa kuna aliompatisha ama yahitaji kitu adamu qiyami binafsi ndo kinyume chake Mwenyezi Mungu ana sifa ya lwahdania upweke mmoja peke yake haiwezekani kupatikana sifa ya taadud kuwa wengi ama kuwa na vifungu vingi Mwenyezi Mungu ana sifa ya kudra ya uwezo, haiwezekani kupatikana sifa ya ajzi kutoweza. Mwenyezi Mungu ana sifa ya kutaka mwenyewe anavyopenda yofanya, haiwezekani kupatikana sifa ya alkaraha kulazimishwa. Mwenyezi Mungu ana sifa ya elimu, haiwezekani kupatikana sifa ya ujinga. Mwenyezi Mungu ana sifa ya uhai, haiwezi kupatikana sifa ya umauti. Mwenyezi Mungu ana sifa ya kusikia, haiwezekani kupatikana sifa ya kiziwi. Ana sifa ya kuona, haiwezekani kupatikana sifa ya kutoona. Ana sifa ya maneno, haiwezekani kupatikana sifa ya kuto sema kadhalika zile sifat maanawia kama tulivyozitaja kaunuhu ajiza na haiwezekani mpaka mwisho wake almustahil ambao haiwezekani mustahil sifa mustahil kwa mitume ni gani tumesema mitume lazima wawe wana sifa ya uwerevu albalada ujinga ama upite ama kutokuwa na uwerevu haiwezekani kupatikana kwao mitume lazima wapatikane na sifa ya sidq kweli haiwezekani kupatikana sifa ya alkadhib urongo mitume lazima wapatikane na sifa ya tabligh kwamba wafikisha haiwezekani kupatikana sifa ambayo kwamba ya alkitman kuficha wasifikishe mitume lazima wawe na sifa ya alamana kuhifadhika hawezekani kutopata sifa kama hii kwa kuwa na sifa ya alkhiana kutohifadhika yani wao kufanya yale mabaya hizi ndio sifa aqida hamsini ambazo kwamba lazima tuzihifadhi ili tuwe tumejua yale mambo ambayo kwamba ni lazima kwetu sisi kuyajua fahfadh li 50 bihukmin wajibi hifadhi haya mambo 50 kwa hukumu ya lazima tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie na atujalie ni wenye kupata elimu yenye kutunufaisha na tunufaisha na ambao tumeyajua wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam